vücuduna takdim iter Yürekten sıkılış kaybım gider assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio tinglovchi birodarlar o'zbekiston islomiy harakatining jundullo ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi yurakdan siqilish qayg'u ketar Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال olamlar parvardigori Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bashariyatga elchi qilib yuborilgan Muhammad alayhisalomga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning ahli oilasiga, ashablariga va ularga ergashgan barcha solih insonlarga Allohning rahmati yog'ilsin. Solih bandalarga jannatni va'da qilgan, itoatli qullarni abadiy rohat bilan mukofotlagan, jihad ibodatiga xolis niyat bilan chiqqan mujohidlarga shahodat ne'matini nasib etgan buyuk Rob Taologa cheksiz shukronalar bo'lsin. Jihad yo'liga targ'ib etib ketgan Habibimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge tınmasdan durudlar yağılsın. Assalamu aleykum, ahli iman, dindoşlar, cennetke aşıkıp, ibadatda peşqadam bo'lgan aka-uka, opa-singillar, navbatdagi juma dasturimiz bilan yana sizning e'tiboringizni tortamiz. Bu kun Alloh taolo butun yer yuziga barokatini yog'dirsin. ассаламу алейкум тавхид yo'lidagi диндошлар mujohid, mujohida, muhojir, muhojiralar ва hijrat умидида yurgan биродарлар Alloh азза ва жалла bugungi жума kunini yer жүзүндөгү барча mu'minlarga хайырлы qilsin. Kelayotgan тақво oyi bo'lmiş qutlug' ramazon barcha barchalaringizga muborak bo'lsin ushbu shaytonlar zanjirband bo'ladigan oydan unumli foydalanib qolishimizni o'zi nasib aylasin. Yozning jaziramasida tashrif buyurgan roza ibodatida barcha barchalarimizga sabr ato etsin. Gunohlardan poklanib chiqishimizni hamda biz mujohidlarning niyatlarimizni amalga oshishini o'zi muvaffaq aylasin. Bugun juma dasturini olib borish navbati bizga kelibdi. Dasturni Mujohid Abdul Boqiy hamda Mujohid Ahmad aka ikkimiz olib boramiz. Allohim, ushbu xizmatimizga xayr va barokat bersin. Chunki oldin qilmagan ish, bo'lib ham pokiza xizmat bo'lmish. Mujohidlar radiosida gapirib turishimizdek katta bir ne'matni qarang Abdulboqi. Ha, Ahmad aka. Oldin qilmaganman, birinchi ishim deymiz u, dunyoga ham birinchi kelishimiz. Nima deysiz?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 توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga tasalli berishga urinib ko'rdilar. биз shu narsaga битим tuzganmiz. Bu bitimni bajarishga majburmiz. рамазан алдыдан Masalan, бадр g'azoti, Makka фатхы андалус фатхы франция фатхы амурия фатхы Anjalut г'alabasi антокия фатхи ro'za faqat mo'minlar uchun har bir nidoning egasi bor birodarlar mabodo bir mahallada bir kishi to'y qiladigan bo'lsa shu mahallani oshga aytadi aytganda narigi mahalla ko'chib kelmaydi rus kofirlarining ziddiga ularni bu ro'dapodan ozod etish va rus tog'utini tugatish har bir mu'minning burchidir jihad maydonidan uzoq uzoqlarda ayrim mu'min birodarlar internet saytlarda күфр ahli musulmonlarni har xil qiynoqlarga solishib, shahid qilayotganini ko'rib yig'lashadi. Haqiqatni gapirsangiz, dushmanlar ko'p. O'sha imomlar aytayotgan haqiqatni biz ham aytamiz. Men ham aytaman. Ha, ular haqiqiy musulmonlar. Rasulullohning barcha ashablariga Allohning salomi bo'lsin. Shuning uchun hijrat davom etadi. Xotirjam bir bunaqa xotirjamlik эч хорижде ham бир ham болмаган халдарыбыз xotirjam эч неме бир гам жок ilmni davo qilganlarga ilmiy javob kimki yo'ldan ozadigan bo'lsa islom bilan bahslashamiz shoyat hidoyatlanib qolsa bu birinchi masala shuningdek mintaqa va jahon xabarlari abu jandal ibn suhayl bu sahobiy islomning avvalgi davridayoq makkada musulmon bo'lgan edilar otalari o'g'lim hijratga ketib qolmasin deb занжирбанд qilib qo'ygani uchun hijrat qila olmay makkada qolib ketgan edilar Hudaybiya sulhiga imzo chekilganidan keyin Abu Jandal musulmonlar tomoniga o'tib ketdilar. bu zotning musulmonlar tomoniga o'tishlari katta g'avg'oga aylanib ketdi. Chunki bu musulmonlar va mushriklar o'rtasida tuzilgan sulh shartnomasiga zid bo'lib, Hudaybiyya sulhida musulmonlardan kim mushriklar tomoniga o'tsa qaytarilmasligi, lekin mushriklar tomonidan biror kishi o'tsa qaytarib berilishi ko'zda tutilgan edi. Abu Jandal ming mashaqqat bilan tutqunlikdan qutulib, zanjirlarni sudraganicha musulmonlardan panoh so'rab kelganlarida ota o'g'lining qaytarilishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qattiq talab qilib turib oldi. Sulh shartlariga muvofiq sizdan birinchi bo'lib so'raydiganim shudur. Agar berilmasa, sulh buziladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sulh hukmidan Abu Jandalning istisno qilinishini xohlagan edilar. Biroq otasi Suhaylning qaysarligini ko'rib, sulhni saqlab qolishni o'yladilar va valisining istagiga ko'ra Abu Jandalni topshirishga rozi bo'ldilar. Bechora Abu Jandal bu holdan qattiq qayg'urib, xafa bo'lib qoldilar. Men musulmon bo'lganim uchun shunday zulmlarga, azoblarga uchragan edim. Yana meni qaytadan zulm ichiga otmoqchimisizlar? Yana mushriklar qo'liga topshirmoqchimisizlar? u titrab qaqshab hammaga javdirab qarar badanidagi yaralarni ko'rsatib iztirobli ahvolini tushuntirmoqchi bo'lar musulmonlarning marhamatidan umidvor edi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga tasalli berishga urinib ko'rdilar biz shu narsaga bitim tuzganmiz Bu bitimni bajarishga majburmiz. Sen sabr qilgin. Allohdan umidingni uzma. Alloh o'zi yaqinda seni va sen kabilarni рушноликка chiqaradi dedilar. Abu Jandal yana o'sha kishanlar ichida Makka ga qaytishga majbur bo'ldilar. O'sha paytda vaziyat o'ta nozik, asablar taranglashgan edi. Abu Jandalga tatbiq qilingan muomala musulmonlarni g'alayonga keltirdi. abu jandalning takroran zolimlar qo'liga topshirilishi chidab bo'lmas bir manzara edi hatto Hazrat umar ham bu holga chiday olmadilar rasul akramning huzurlariga borib siz Allohning payg'ambari emasmisiz da'voingiz haq da'vo emasmidi bu zalolatni nega qabul qilyapsiz deya таана кылышкече бордилар шунда пайгамбар алейхисалам унга muhaqqaq мен Allohning payg'ambariman. Allohga isyon qilganim ham yo'q. биздан уларга ketganlarni, ya'ni islomdan chiqqanlarni Alloh биздан uzoq qilsin. улардан bizga kelganlar uchun esa Alloh албатта бирор чора yaratadi, дедилар абу жандал ko'p o'tmay makkalik mushriklar iskanjasidan qutuldilar Мадинага борсам яна мушриклар жанжал көтөрөт деген фикирде өзүгө окшоп мушриклар тазйикыдан качып жүргөн абу басир изидан макка ва шом yo'li oralig'idagi Ис degan joyda o'rnashib qoldilar bu yer betaraf va xavfsiz bir chegara bo'lib, Qurayshilarning Sham tijorat karvoni shu yerdan o'tar edi. Lekin Abu Jandalga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tiriklik paytlarida g'azotga chiqish nasib qilmadi. Keyinchalik u kishi Sham shahriga mujohid bo'lib chiqib ketdilar va avomis va bosi sababli hijratning 18-yili o'sha yerda vafot etdilar. endi hafta мобайнида tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga olib o'tsak Жума dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib mislayhim ayn mo'minlar kofirlarni o'zlariga ikki barobar ko'rarida ko'z bilan ko'rishlikda ya'ni hayoliy ko'rishlikda emas ochiq ko'rishlikda shunday ko'rishadi alloh subhanahu va taolo mo'minlarning qalbini barqaror qilishlik uchun ikki barobar ko'rsatib qo'ygan edi agarchi dushman uch barobar bo'lsa ham vallohu yuayyidu bi nasrihi man yasha Allah özünün o'zining bilen bilan adamını kuvvetliydi. quvvatlaydi. adamge medet madad Adamlar az oz bilen, bilan bilen yine fakat galebege erishmaydilar. Galebe Allah subhanehu ve taolo tarafidan mu'minlarning o'zlarini islomga muqayyat bo'lgan holatlari mukammal bo'lganda g'alaba bilan alloh subhanahu va taolo madad berishlikni mo'minlarga o'zi xohlagan shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Yani bu kofirlar faqat vazifasi shuki, musulmonlarni shu dinga bo'lgan e'tiqodini ikkilantirib qo'yadi. Oddiy misol, islom davlati qurib bo'lmaydi. Qur'on bugunga javob bermaydi. Bu küfür kalimasi. Kimki shu gapni tasdiqlasa kofir bo'ladi u. Umar ibn Khattab Tavrotdan bo'lgan bir varaqni ko'tarib Rasululloh sallam huzurları keldi. Ya Rasululloh, bu ham samoviy gen. Yakşı Yaxshi gaplari bor okutursa o'qib tursa bo'ladimi? rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuncha achchiqlandilarki yuzlari yuzlarini o'girib oldilar sahobiylardan biri ya umar ko'rmadingmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda u kishi razitu billahi robba va bil islomi dina abi muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiya dedilar ki rasululloh alayhi vasallam u kishiga qarab aytdilarki ya umar muso o'zini ulushini olib ketgan ijozat bermadi shu tavrotni o'qishlikka shuning uchun biz axbor eshitishlikni hammaga ijozat bergan emasmiz va shunda harakat qiladiki hammaning oldida bitta radio bo'lsin якшанба журналны сон кылынган көп сонли qilinglar bo'lsin болсун Jurnalni журналны ko'p кылынган көп сонли рухлар эки кысымдан иборат биринчи арвахун муаззаба азобланган рухлар яъни азобга bo'lgan va hamisha azob ichida bo'lgan ruhlar ikkinchi arvahun munaama hamisha ne'mat ichida bo'lgan ruhlar birinchi qism ruhlar ya'ni azobga giriftor qilingan ruhlar ular bir birini ziyorat qilishdan bir biri bilan uchrashishdan mahrumdirlar hozir biz osiyodagi sharqiy xalqlarning siyosat iqtisod, savdo sotiq va sanoat borasidagi yo'qotishlari o'z мол mulkini qo'ldan boy berishi G'arbning moddiy kuch-qudrati va siyosiy rahnamoligi ostida mayda-mayda bo'laklar va xalqlarga bo'linib ketgani haqida bahs yuritmoqchi emasmiz. Zotan u haqida gap ko'p bo'lganidan ushbu kichkina asarga sig'maydi. Ha, to'g'ri, to'gri. Payg'ambar kelish kerak deilgan. Deb har birta gapirgan gapimni tasdiqlab yopsiz-da. Tushunmay qoldim. Ya dedim. Bu hozir islom qabr qo'rsa kerak deb o'yladim-da. <laughs> Bilsam, <laughs> deb dedi, keyin dedi. Hoy, qatam bilasan bu narsalansam, Ha, u payg'ambar chiqqan. u menga менге мен хайран болдум chiqqan чыккан десем азыр saudiya саудияда десе деп o'yladim деди америкада дейт душанба g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon xalifani shartlaridan Qurayshi bo'lishligi shart edi. Mana shu shart bo'lmaganligi uchun biz u kishini Amirul Mu'minin deb bilamiz deyshmadi-yu, buni berkitishdi-da, faqat Afg'onistonda deb aytishdi. Bu bilan bular hali topilmagan Qurayshi xalifaga egarni band qilib qo'ymaylik degan maqsaddami Amirul Mu'minin faqatgina Afg'onistonda deyshdi. Xilofatga erishlikni yana bir surati kuch bilan olishlik va bu bilan da халифа халифа болушлигин билишар эди, лекин бутун умматны Амирул Мумининге байат бердиришти. Ониге фақатгина Афғонистондаги мужоҳидларны ёинки o'zlarini bunga chorlab qo'yishdi. Qolganlarni barcha o'zini bilganini qilaversin deb, ularni o'zlarigina tashqaridan turib, e, boshqarib turishlikni, ularni imorat islomiyani xizmatiga kirgizmasdan o'z oshimchalarcha ish olib borishdi. seyşembe Unutmazlar seni xotirda ul peymanların bordur Ruslar turli yo'llar bilan bizning vatanimizni istilo etdilar. Ohista-ohista tilga istilo, so'ngra dinga hujum qilishga boshladilar. Avvallarda yangi ko'za suvi toza degandek har bir to'g'rida xalqqa kengchilik ko'rsatildi. Chunonchi tijorat bemalol, yo'llar tuzatildi, temir yo'li va boshqa yo'llar qurildi, xalqni Moskva tijorati bilan mashg'ul etildi. Bir tarafdan paxtachilik ishiga rivoj berildi. Paxta yakka hokimligi taraqqi qildi. Xulosa ruslar o'ziga tinch, dasti daroz kishilarni qo'lga olib, ularning vositalari bilan dehqonlardan loyiqila foydalanish, ishchini ishxonalarga bog'lash xalqni hukumatga bog'lash siyosatlarini tutdilar. Bu ishlarni ko'proq banklar va shirkatlar orqali amalga oshirdilar. Çarşamba Osmonu yer barcha olam Allohniki 5. Islomda moddiyat bilan ma'naviyatga bir xil ahamiyat berilishi. бошка динлерде факатгина рухан маанавияттан ва түшүнарсиз ba'zi ғариб hodisalardan so'z yuritiladi holbuki islom динида ham бадан ham ruh ayni darajada диққат olinib insonlar фақат ruh pokligiga emas балки бадан pokligiga ham buyurilganlar Insonning ruhiy inkishofi badaniy ehtiyoji bilan bog'langan bo'lib, uning o'z moddiyatiga hukmronlik qilish uchun hayotda qanday yo'l tutishi ochiq bir suratda bayon qilingan. 6 исламдын мас кылуучу ва наша берүүчү моддаларны шунingдек тоңгуз гөштүнү харом деп эълон кылышы ман этиши менимче инсонияттын бошуга эң катта фалокатlarni келтирadigan narsa ana shu zararli moddalardir bularni man etishlik islomiyatning нақадар муаззам bir din ekanligini uning zamondan qanchalik oldinda ekanligini ko'rsatishga yetarli dalildir пайшамба журналны сон кылынган көп сонли дуо кылыңlar болсын давомли журналны сон кылынган көп сонли муътазилилар жахмийлар va ahli kalomlar ya'ni mutakallimlar qabr azobini va qabrdagi imtihonlar savol javoblarni inkor etishadi chunki bu toifalar sunnat va hadislarning mana shu narsalarga qilgan dalolatlarga iymon keltirishmaydi qur'oni karimdagi azobi qabrga dalolat qilgan oyatlar ma'nolarini boshqa narsaga ta'vil qiladilar biz metafizika ilohiy falsafa yorug'lik filosofiyasi, ruhni chiniqtirish, ilm va hikmat deb atayotgan narsalarning ortida ana shu qorong'u va uzoq yo'l borasidagi tavakkalchilik va urinishlardan noaniq doiralar atrofidagi ketma-ket izlanishlardan boshqa narsa yo'q. Bu sharqliklarning ana shu mavzuga bo'lgan e'tibori va kuchli rag'batidan darak beradi. Restoranda ishlardim, talant. Shuni egasi каттык исламга кызыкарды да бош o'sha ishxona degi italyanskaga qaraganda buni dunyoqarashi kengroq edida bitta italyancha aytyapti bu falastinliklar hammasi zolim odamlarni o'ldiradi yo yo qancha odamlarni o'ldirib o'tganini ko'rsatadi endi televizorda misol uchun musulmonlar faqat musulmonlar yahudlarni o'ldirib o'tganini ko'rsatadi keyin do'konni egasi aytyapti e deydi italiyani ham deyapti yahudlar boshlasa кыласың nima qilasan deyapti boshingni ishlatsang bo'lmaydimi في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam unga oliy qarorgohi muborak kimda iymon bo'lsa udur mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak. Bu bir oyki fazilatga lim bo'lar. Bu bir oyki unda shayton jim bo'lar, ahli iymon nafsiga hokim bo'lar, barcha oylar buyuk shohi muborak. Kim birovdan ranjigan bo'lsa agar, himmati qoldirmasin dilda qadar Ibodatga bog'lasin imkon qadar. Barcha oylar buyuk shohi muborak. Endi nafslar sinib sokin uxlasin. Nafsi badlar kuyib bag'rin tig'lasin. Kishanband o'ltirib shayton yig'lasin. Barcha oylar buyuk shohi muborak. Dilga kirgan g'uborlar necha-necha. G'uborlarni boshlasin endi yecha. Unda bordir tamom afzal bir kecha. Barcha oylar buyuk shohi muborak. Xor bo'larkan kimki iblis poyida Yükselerken tavba kılgen joyida O'qing Qur'on endi Qur'on oyida barcha oylar buyuk shohi muborak. Shodlaning bir oyga ozod fikrlar, chalg'imas Allohga bog'liq zikrlar, qilaylik Allohga ko'plab shukrlar, barcha oylar buyuk shohi muborak. Zamin bo'ylab tushar sonsiz malaklar, bog'lanar endi zaminga falaklar. Qalbingizda bo'lsa ezgu tilaklar, barcha oylar buyuk shohi muborak. Bu oyda ummatga rahmat sochilgan, bu oyda ko'p gunohlardan qochilgan. Jahannam berkilib jannat ochilgan. Barcha oylar buyuk shohi muborak. Ey mujohid, mukammal taqvoga qayt. Ulug' kunda yaratganga sano ahli iymon, ahli taqvo, ahli bayt, barcha oylar buyuk shohi muborak. Shunday qilib mana 2 yo 3 kundan so'ng biz orziqib kutgan ulug' oy ham kirib keladi. Ha, keyingi jumagacha inshaalloh ro'zani boshlab yuborgan bo'lamiz. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga ro'za farz qilindi xuddi sizlardan ilgariga ummatlarga ham farz qilingandek ro'zadan maqsad taqvo hosil qilishligilardir demak iymon keltirgan kishilarga ro'zani farz qildi ro'za haqida siz bayon qilsiz ba'zilar odamni jismini bu quvvatsiz qiladi bu siz aytayotgan ro'za deydi siz aytasiz bu so'z sizga emas iymon keltirgan kishilarga deysiz chunki Bu yerde özür Allah Subhanahu ve Taala e, iman keltirgen kişiler degendeki mumun adam derhal kulağını tutadı. Kutiba aleykumus siyam. Roza sizlerge farz kılındı. Demek roza farz mı? İman keltirgen kişilerini Allah çakırıp eti yaptı mı? Her bir nidanın egesi var buradarlar. Mabada bir mahallede bir kişi toy kıladigen bosa şu mahalleni aşka etedi. Etken de nergi mahalle ki köçük kemiydi. nimaga kelmadinglar deb so'rasangiz siz bu mahallani chaqirdingiz deydi har bir narsaning nidoni o'zini o'rni bor ro'zani inkor qilgan odamlarga biz aytamizki yo'q bu iymon keltirgan kishilarga olloh farz deyapti siz xotirjam bo'ling deymiz lekin shu so'zida sodiq qolish kerak ashular hamma narsada kufrni ixtiyor qilish kerak o'lganda ham boshqacha ko'milish kerak janoza mo'minlarga көмүлүштөн момундарды кабрстондан башка ki керек mana shunday bo'lishligi kerak chunki bu yerdagi nidoning nüktesi mana shunga dalolatdir birodar shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo bu yerda mo'minlarni aziz qilib ey mo'minlar sizlarga ro'za farz qilindi Demek demak avvalgi hukm yaptı birodarlar qisos bu hukmni meni kete o'lib ketaveradimi men shu molni to'laymanmi men bu ishlarni qilolmayman deb tursa yo'q bu sizga emas bu mo'minlarga nido bo'lyapti deymiz avvalgida demak mo'min kishi har bir ollohning buyrug'iga bo'ysunmoqligi kerak biz ro'zaning bu yerdagi yaxshiliklarni bayon qilish ustida emasmiz faqat bitta hadis bilan cheklanamizki من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه kim ramazoni sharifda iymonan ro'za odamni jismiga yaxshi ekan ro'za odamni salomatligini foydasi bo'lar ekan ro'za bir iqtisodga ham bir sal foydasi bor ekan deb emas iymonan olloh meni chaqiribdi ro'za tutishlikka ey iymon keltirgan kishilar deb chaqiribdi deb shunga labbay deb iymonan ro'za tutgan bo'lsa vahtisaban kechqurunda iftorlarda hijolat bo'la bolasan deb emas balki vahtisaban qariganingda bu bunaqa ro'za tutmay yurishlik xunuk bo'lar ekan deb emas vahtisaban allohni huzuridan ajrni umid qilib ro'zani tutgan bo'lsa o'tgan gunohlariga kafforat bo'lar birodarlar ishdan ta'tilga chiqib turib ro'za tutaman boshqa nima qilib ro'za tutaman jismimni tandurustlik bo'lishi ro'za tutaman degan odamlar o'zini niyatiga yarasha bo'laveradi endi ramazon oyi kirib kelayotganlik munosabati bilan amirimiz usmon g'oziy butun dunyo musulmonlarini muborakbod qiladilar bismillahi rohmanir rohim butun dunyoni kufru zulmu fasod egallab odamlar o'z lazzatli imkoniyatlari og'ushida o'z robbisini tanimay yashayotgan bir davrda sizu bizni iymon va islom bilan hidoyatlab qo'ygan mehribon Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Haqiqiy bandachilikning timsoli bo'lmiş payg'ambarimiz Muhammadga salot va salomlar yog'ilsin. Assalomu alaykum aziz dindoshlarim. Diniga xotirjam amal qila olmayotgan mu'min birodarlarim, mukammal hijobga olmayotgan musulmon opa singillarim shuningdek kufr zindonlaridagi mahbus va mahbusalar dunyodagi barcha mazlum va mazlumalar g'arib va g'aribalar hammalaringizni хижрий Qamari 1434 миң төрт жүз отуз төртүнчү жылдын мубарак рамазан ой кирип келиши билан табриклап jamlaydigan ushbu ulug' oyda taqvoingizga taqvo qo'shib olishga da'vat qilaman boshqa oylardagi suskashligimizni ushbu oyda qilmaylik rasululloh sollallohu alayhi va sallam kabi ibodatlarga belni mahkam bo'laylik. чүнки бу айда савабларыбыз хаддан зиёд кылып yozib boriladi ibodatlardan hisoblanmish dinimizni rivoji uchun qilinadigan barcha xizmatlar ham shu jumladandir va yana ramazon keldi degani faqatgina namoz va tilovatdan ortmaslik degani emas albatta chunki bu oyning o'ziga xos barakasi bor Mujahidlar Ramazonning barakasidan va nusratidan foydalanish uchun jihad qilishadi. Tarixdagi muhim g'alaba va futuhatlar ham ana shu muborak oyda bo'lgan. Masalan, Badr g'azoti, Makka fathi, Andalus fathi, Fransiya fathi, Amuriya fathi, Anjalut g'alabasi, Antokiya fathi, Harim fathi, kichik Armaniston fathı, Mamluklar davridagi Qibris oroli fathı, Bosniya va Gersegovina fathı, Serb diyorlari fathı. Xullas, islom tarixida Ramazon oyida juda ko'p g'alabali jihodlarimiz bo'lib o'tgan. Shunday ekan bu oyda ko'proq jihod qilaylik. jang qilaylik yoki jang qilayotgan birodarlarga qo'ldan kelgancha yordam beraylik. olamiy kufr bilan kurashayotgan mujohidlarga xoh tinimiz bilan, xoh molimiz bilan, xoh yaxshi duolarimiz bilan, xoh yaxshi gumonimiz bilan yordamchi bo'laylik. Umumjahoniy jihodga hissa qo'shaylik. Shu fursatdan foydalanib, butun dunyoning qayerida bo'lishdan qat'iy nazar Allohning kalimasini oliy qilish maqsadida jihod qilayotgan mujohidlarga hamda boshqa diyorlarda xizmat qilayotgan harakatimiz mujohidlariga ham ushbu ulug' oyda g'alaba va futuhatlarni nasib etishini so'rab qolamiz. Bardam bo'linglar birodarlar, turli malomatlar bilan susayib qolmanglar. O'zbekiston Islomiy harakatining barcha a'zolari nomidan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy tinglovchilarimizga yana shuni eslatamizki inshaalloh ramazon oyi boshlanishi bilan tonggi dasturlarimiz saharlik vaqtiga o'tadi sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglabon hursan bo'lgaymiz sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglab ol xursand bo'lgaymiz ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy bismillahi rohmanir rohim o'zbekiston islomiy harakatining oxirgi vaqtda rossiyada yuz bergan ba'zi voqealarga munosabati bismillahir rohmanir alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin as-salatu vas-salamu ala rasulih muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain ammo ba'd ma'lumki islomga qarshi doim kurashib kelgan yer yuzidagi katta kuchlardan biri bu kofir rus qavmi Rossiya davlatidir. Bu davlat kurramizdagi eng katta tog'ut ajdarholaridan bo'ladi. O'zi haq dinni qabul qilmay, yana musulmon xalqlarga mudom hujum qilib kelgandir. Bu o'tgan 500 yildan ko'proq davr davomida rus kofirlari Volga bo'yi Урал, Сабирия, Крым, Кавказ, Казахстан, Орта Азия va Afg'oniston musulmonlariga qarshi behisob jabr va sitamlarni, qabih jinoyatlarni sodir etdilar. Usmoniy xalifaligimiz bilan eng ko'p urushganlardan va uni qulatishda faol qatnashganlardan biri da шу Россия imperiyasi bo'ladi. У bizning Мавара un nahrda ham oxirgi islomiy davlatdorliklarimiz Qo'qon, Xiva xonliklari va Buxoro amirligimizni shular bilan birga bizda islom tuzumini davomli bosqinchilik urushlari bilan tugatib bergan yovuz shaytoniy kuchdir. Ammo bu fani dunyoda har narsaning nihoyasi bo'lganidek bizning davrimizga kelib Alloh Robbil alaminning fazli va qudrati ila rus kufr ajdarhosining ham bosqinlari to'xtab orqaga chekinishi boshlangandir. O'z davrida 50 yillik mushrik mo'g'ul to'fonini faqatgina musulmonlar to'xtatishga muvaffaq bo'la olganlari singari bu Rus mushriklarining da 500 yillik olg'a bosishini alhamdulillah yana musulmonlar to'xtata oldilar. Rus bexudolari oldin 1989-melodiy yili Afg'onistondan chiqib ketdilar. So'ng bu 10 yillik Afg'on jihodining barakotidan 1991 мелодий yili Rus Qizil империясы parchalanib ketib, орислар O'rta Osiyo va Qozog'istonni jangsiz tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Biroq tatar, boshqirt, Qafqoz va Qrim musulmonlari hanuz Rossiyaning hukmronligi ostida qolib kelmoqdalar. Ularni bu Ro'dapodan ozod etish va rus tog'utini tugatish har bir mu'minning burchidir. Allohning tavfiqi bilan bizning jihodiy jamoatimiz o'z faoliyatining eng avvallaridan rus kofirlariga qarshi kurashib kelmoqdadir. Alhamdulillah, safimizda Tojikistonda, Chechenistonda va Dog'istonda bu katta tog'ut bilan jang qilgan birodarlarimiz borlar. Hozirda O'zbekiston Islomiy harakatida ko'plab rossiyalik tatar va boshqa mujohidlar borligi ham sir emasdir. Bugunga kelib jihodiy zarbalarimizni rus tog'utining o'z yerlarida ura olishimizga qodir etayotgan Rob Taologa cheksiz hamdlar aytamiz. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Agar bugun sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan, toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Alloh zolim kimsalarni sevmaydi. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين Va toki Alloh iymon keltirgan zotlarni gunohlaridan poklash va kofirlarni halok qilish uchun bu kunlarni ya'ni g'alaba va mag'lubiyatni odamlar orasida aylantirib turadi. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Ey mu'minlar yoki Alloh sizlarning ichingizdan kim haq yo'lda jihad qilganu kim sabr toqat qilganini mutlaqo bilmay turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Oli Imron surasi 140-141 va 142 oyatlar. Jihad maydonlaridan uzoqda, ya'ni kufr o'lkalarida yurgan musulmonlar diqqatiga. Bugun kuningiz qanday o'tdi? ishga bordingiz, ko'cha kezdingiz, bir ikkita o'zingizga o'xshagan birodarlar bilan имолаштиңиз. Qosh qaragach uyga qaytib, kechki ovqatni oila davrasida o'z yaqinlaringiz bilan birga baham ko'rdingiz. Balki ovqatdan so'ng kompyuterni yoqib, har xil video lavhalarni ko'rarsiz. Qiroatlar yoki nashidalar tinglarsiz. Ehtimol siz kechirayotgan hayot yuqorida men ta'riflayotgandan farqliroqdir. Ammo mazmun jihatdan shunga o'xshash tarzda o'tadi. Xuddi shu sharoitda yana boshqa musulmonlar ham yashashni xohlaydi. Qaysi musulmonlar deysizmi? Butun dunyo qamoqxonalarida qamalib yotgan musulmonlar. Ular ham siz yeyotgan turli xildagi taomlarni yegisi keladi. ajib manzaralarga to'la xiyobonlarni sayr etkisi va quvonchu shodlikka to'la oila davrasida o'tirgisi keladi. Ular sizni birodarlaringiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz, biroq siz bu dindoshlik rishtalarini uzib tashladingiz. O'zingizga ravo ko'rgan ozod umr guzaronlikni dindoshlaringizga хам раво көрө olmaysiz. Ха, сиз хануз dindoshlaringiz үстүдөн зугум өткөзөткөн золим кофирлерге каршы hech narsa кыла olmaysiz. Ло ақал золимлерге каршы жихад кылыяткан мужахидлерге көмөкдөш болуп моддий жардам хам көрсөтө олмайсыз. O'sha maishiy hayotingizni hech bo'lmaganda bir haftaligini g'aribona o'tkazib, sarf xarajatdan tejab, bir qismini jihod yo'liga sarflay ola olmaysiz. Lekin siz musulmonsiz. Din uchun yonmaydigan, dindoshlarining ayanchli holatidan seskanmaydigan musulmon. Allohni yakka degan tavhid yo'lidagi odamlar bugun кандай жабыр ustamlar чекмокто har küfür zindonlarida turli xil qiynoqlarga solinib, shahid bo'lib ketayotgan mu'minlar holati nahot sizning qalbingizda g'ashlik uyg'otmasa. Qiyomat tonga otganda Rob Taologa qay yuz bilan yo'liqamiz? Beg'ayratlik, loqaydlik yuzi bilanmi? Biz hozir hayotmiz, biroq bir ozdan so'ng qay holatda bo'lamiz? Bu faqat Allohga ayon. Bizning qo'limizdagi naq turgan narsa esa faqat imkoniyat. O'zimizni mo'min ekanligimizni isbotlash imkoniyati. Kim din uchun yondi, kim dunyo uchun, kim nafs uchun kuydi, kim iymon uchun. Buni Alloh taolo ko'rib turibdi. Biz har qancha o'zimizni aldamaylik. holatimiz aniq. Toki har birimiz o'z ustimizdagi vazifamizni anglamas ekanmiz, shundayligimizcha turaveramiz. Ayrim mo'min birodarlar internet saytlarda kufr ahli musulmonlarni har xil qiynoqlarga solishib, shahid qilayotganini ko'rib yig'lashadi. Ammo hayoti yana o'sha yo'sinda davom etaveradi. Bu yig'lagan ko'zlar endi o'zida bir g'ayrat uyg'ota olganda edi, holat o'zgacha bo'lardi. Ya'ni zulmlarga javob berish uchun yo'l qidirsa, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham mazlumlarga yordam bersa, Allohga hamdki, kofirlarning zulmiga ko'z yumib o'tirmaydigan va o'z vaqtida ularga yetarli javob berib qo'yadigan Allohning askarlari ham yo'q emas. Аллах азза ва жалла айтканыдек, улардан айрымлары өз улушларын алып жаннатка жетип алды. Колганлары эсе шахидлигини күтүп турушупты. Улар Аллах жолунда мол жанын аямай, мазлум мустазафларны куткарыш үчүн фидоилик кылмакталар. Бирок бундай ислам фидокорлары бүтүн жер жүзүдөгү мусулманларны хисапка алганда хам миңден 1% ташкил qilmaydi. Bugun kofirlar qalbiga qo’rquv салып turgan мужахидлар саны juda аз. Kofirlarni зыр tutratib дахшатке solayotgan narsa мужахидларны quvvati emas, balki Аллах taoloning фазлыдыр. Kofirlarga кул bo’lib yashaydigan mamlakatlardagi мусулманларны бир чакага хам tenglamaydigan күфр boshliqlari oz sonli mujohidlar haybatidan halovatlarini yo'qotgan. O'z izzatini bilmaydigan, fasodga ham rozi bo'lib yashaydigan musulmonlarni esa kofirlar nazariga ham ilishmaydi. Ha, bu gaplar sizga ham tegishli. Ming xil bahonalarni qidirib topganingizda ham o'zingizni ozod ekaningizni isbotlab bera olmaysiz. Ammo siz shu hayotga rozisiz. Allohning düşmanları tuzgan tuzumda yashashga majbursiz. Yon atrofingizda bo'layotgan ochiq fasod ishlarga qarshilik qila olmaysiz. Qanchadan qancha muslimalarni hijoblarini yechirib ketishdi va qanchadan qancha mu'minlarni hech бир sababsiz qamab yuborishdi. Bu ularning hayat qonuni. Уларнын qonunlarini барчасы мана шундай динге dushmanlik кылыштан iborat. Шундай экен, то нафас olar ekanmiz faqatgina Allohga qullik qilishga shoshiling. Shoshiling chunki imkon bor. Bugun Alloh bilan tijorat qilish yo'li lang ochiq. Bu tijoratga sahobalar juda o'ch bo'lishgan. Biz ham sahobalar singari jannat evaziga jonni sotishga o'ch bo'laylik. Jilla qursa tijoratni boshlab yuborgan tijjorlarga, ya'ni mujohidlarga yordam qo'lini cho'zaylik. Ta'kidlab o'tish lozimki, Alloh yo'lida qilinayotgan jihod uchun sarflangan arzimas chaqa ham Alloh taolo huzurida buyuk ajrga aylanadi. Yuqoridagi so'zlarimni мийлап, балки миллионлап dindoshlarimiz tinglab көрөр. Шулардан бир киши to'g'ri хулоса чыгарып, чакырыгыбызга лаббай деп жооп берсе, бу биз үчүн хам, dinimiz үчүн хам ютук hisoblanadi. Alloh taolo барчамызны o'zini yo'lida savdo qiladigan tijorlardan qilsin. Zero u mehribon va marhamatli zotdir. اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر دنیا sahnasida navbatdagi xunrezlik musulmonlarga navbatdagi g'ashni keltiruvchi tomosha butun dunyoga mashhur bo'lgan Eron Islom Respublikasi deb tanilgan davlat tomonidan sodir etildi. dorga osishni xush ko'ruvchi eron shia respublikasi yana dunyo hamjamiyati e'tiborini o'ziga qaratdi bu safar mujohidlarni emas narkotik tashuvchilarni ham emas balki oz sonli ahli sunna e'tiqodidagi eronlik musulmonlarga va'z qilayotgan sunnat imomlaridan 20 tasini dorga osishga hukm chiqardi. Ha, ularning ayiblari xalqqa Muaviya roziyallohu anhu musulmon, sahobiy degani bo'lgan. Yana bu imomlar Abu Bakr, Umar va Usmonlarni mu'minlar ustozi degani hammasidan oshib tushdi. Endi ular shiyalar chiqargan hukmni ijrosini, ya'ni shahodat kelish muddatini kutib yashamoqdalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mazhara qilinishini tomosha qilayotgan ummat endi ashablarning nomini zikr qilgan imomlarning dorga osilishini tomosha qilish arafasida. Kim bilar, hali osilish marosimi tushirilgan video lavha musulmonlar qo'lidagi qimmatbaho telefonlar xotirasini ham bezashi mumkin. O'sha musulmonlarning zarracha eronlik birodarlarimizga rahmlari kelsa, hech bo'lmaganda attang deyshar. Ha, Eron har jabhada musulmonlar bilan kurashmoqda. hali suriyada mujohidlar qarshisida kurashayotgan bo'lsa hali o'z davlatida musulmonlar bilan kurashmoqda yuqoridagi imomlarga chiqarilgan hukm bu birinchisi ham oxirgisi ham emas kim biladi navbat kimga kelishini kim biladi yana necha birodarlarimiz ashoblar nomini zikr qilib shu yo'lda qatl qilinishari bu habis amaliyot nafaqat Eronda, balki biz jihad qilayotgan Pokistonda ham yashirincha, ifloslarcha amalga oshirilgan va oshirilib kelmoqda. Necha-necha imomlar jihadga da'vat qilganlari uchun emas, jannat bashorati bilan xush xabarlangan sahobiylar nomini zikr qilib qatl qilinganlar. Ey Allohning qo'sh turnoq ichidagi musulmon dushmanlari, biz ham aytamiz, Abu Bakr, Umar Usmon, Ali va Muoviyalar Rasululloh sallallohu alayhi va вассаламны асхаблары va ummatning пешволары bo'lishgan. O'sha imomlar aytayotgan haqiqatni biz ham aytamiz, men ham aytaman. Ha, ular haqiqiy musulmonlar. Rasulullohning barcha ashablariga Allohning salomi bo'lsin. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. भली बू बकर उमर उस्मान वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकर उमर उस्मान वाली असहाब मोहम्मद हक के वली बू बकर उमर उस्मान वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकर عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو खुशबू हर सू फैलेगी गूंजेगा گی ये नगमा गली गली बू बकरो मर उस्मानो वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकरो मर उस्मानो वाली असहाबे मोहम्मद हक के वली बू बकरो मर उस्मानो वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकरो मर उस्मानो वाली बू बकरो मर उस्मानो वाली ये कतबा हरम की जीनत है ये लोह कलम की जीनत है ये कतबा हरम की जीनत है ये लोह कलम की जीनत है ये कतबा हरम की जीनत है ये लोह कलम की जीनत है लिख शाह नफीस अब इसको जली लिख शाह नफीस अब इसको जली बू बकरो मर उस्मानो वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकरो Ahmad aka, Labbay Abdul Boqi. Shu desangiz, men ham bir bo'lgan voqeani maqola qilib yozib qo'ygandim. Shuni o'qib bersam, nima deysiz? Mashalloh. Mana biz tinglab beramiz-da. Mahallamizda baliq sotib tirikchilik qiladigan bir odam bor edi deya so'zini boshlaydi hikoya muallifi. Garchi o'sha baliqlarni o'zi olib kelmasa-da, ovlab keladiganlardan sotib olib, ustiga ozgina narx qo'shib sotib kelar edi. Шундай kunlarning birida qahramonimizga таныш bo'lib, анча ishonchiga кирип алган bir харидор одатка ko'ra uning hamma балыкларын насыяга сатып алады ва бу гал кайтып kelmaydi. Sotuvchining kutishi бир нече kunga чөзүлүп ketgach, саросмага tusha башлайды. Chunki бу сафарги мал har галгидан фарклы o'laroq анчагына көп edi. Бир нече күн o'tgach, sotuvchi uni кыдырышка tushadi. Кыдыра-кыдыра топалмаган savdogar ноилоч ахыры umidini uzadi. Oradan yillar o'tadi. Kunlarning birida o'tgan voqealar yodidan ham ko'tarilib ketgan savdogarning eshigini kimdir taqillatadi. Kim ekan? Asta borib eshikni ochsa, bir notanish odam, "Keling mehmon", deya notanish odamni uyiga taklif qiladi. "Yo'q, rahmat. Men bir zarur ish bilan oldingizga kelgandim. Uyga kirishdan bosh tortadi mehmon." "Xo'sh, xizmat. Bundan bir necha yil muqaddam bir yigit sizdan nasayga baliq olganmidi?" Savdogarning yodiga tushgach, "Ha, olgandi" deya javob beradi. Iltimos, mana bu pullarni olingda, yigitdan rozi bo'ling, yolvoradi u kishi. Mayli, mayli, roziman, ammo sizni o'sha yigitning qilmishiga rozilik olishingiz uchun mening oldimga kelishga nima majbur qildi? Ta'jublanib so'radi mezbon. Aytishga ham tilim bormaydi. U mening qarindoshim edi. Yaqinda avtohalokatga uchrab, juda ham og'ir ahvolga tushib qoldi. Bir necha kundan beri jon bera olmay qiynalib yotibdi. алахсырап sizga ushbu omonatni yetkazishimni iltimos qildi. Rozi bo'ling deya ortiga yo'l oldi. Subhanalloh, Alloh taolo qanday ham omonatdor zot. Garchi u yigit pullarni berishni xohlamay bir necha yil yurgan bo'lsa-da, pullarni o'z egasiga iltimos qilib qaytarishga majbur qilib qo'ydi-ya, deya qalbi larzaga keldi. Yigitning keyingi holati unga noma'lum. Bir tomondan pulni berganiga xursand bo'lsa, ikkinchi tomondan yigitning holiga achindi. Hikoya shu yerda tugaydi. Albatta Alloh sizlarni omonatlarni o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishingizga buyuradi. Niso surasi 58-oyat. Yuqoridagi hikoyadan barchamiz omonatni o'z egasiga vaqtida yetkazish kerak ekanligi haqida xulosa chiqaraylik Zira Alloh taolo bizga ibrat bo'ladigan voqealarni ba'zan baliq voqeasi singari ko'z o'ngimizda ham sodir bo'lishini taqdir etadi. Biroq Rob taolo aytganidek, juda kamdan kam ibrat olamiz. Alloh azza va jalla eshitganlarimizdan ibrat olib, to'g'ri yo'lda yurishimizni nasib etsin. Zira u buyuk va marhamatli bo'lgan zotdir. O'g'il qizlar nusrat ko'rsin. qora ko'zlar nusrat ko'rsin butun umid shu avloddan mayus yuzlar izzat ko'rsin abdulloh ibn zubayr nomli kichik madrasamiz o'quvchilari dunyoviy fanlardan o'rgangan bilimlari bilan ta'til oldidan imtihon topshirdilar ismoil ibn abdulhamid bu darslar qanday ketyapti жакшы бешикеден азыр неме уяздыңар куфурга кул болуп жүргөн бирадарларыбызды уйгатыш үчүн дагы имтихон тапшырган yoshlarimizni imtihon qilmoqchi bo'ldimu lekin charchoq alomati sezilib turganidan faqatgina yozma ishlarini o'qib berishlarini so'radim insho yozdinglar a bu imtihonmidi ya'ni imtihondan o'tdinglar a inshaalloh mana shu yozgan narsangizni o'qib berasizmi hozir inshaalloh qani nima ekan o'qib beringchi менин жахат кадаватым эй jihad неге жихад кылмайсыңбы аллах таала сенге жихадны фарз кылдыку неме бутун дүйнөнүн падышахы сени яратып нематлантырып саю сен уну фарз кылган амалига амалини бажармайсыңбы аллах таала сенге jannatni вада кылды сен эсе озгина сени яраткан роббиң үчүн машаккат чекмейсиңби роббиң сенге шунча ой куяш osmon, жер һава сууну сенге ne'mat кылып берди сен бул ne'matlarga kufrona ne'mat келтирмокчумусуң кыласың men aslo bunday qila olmayman robbimga kufrona ne'mat keltira olmayman onang akang ukang үкең so'zini oliy qilaman deb zindonlarda зиндонlarda och qolib yotibdi ku sen qalbingda zarracha robbinga iymon keltirish nuri yo'qmi allohga qasamki robbinga iymon keltirmasang robbingning azobidan qochib qutula olmaysan ana o'sha kunda kech bo'ladi өзүңнү ислах кылган ва сени жоктон бар кылган жер дүйнө аршыны яраткан затка ыйман келтир иншааллах сенин жайыңды роббиң жаннатлардан кылат машалла жашыңыз нечеде рамазанда он экиге өтөм рамазанда он экиге өтүп аласыз жакшы yana kim bu bolakaylarning yoshi o'n ikki atrofida assalomu алейкум vaalaykum assalom sizni ismingiz nima jafar ibn muhammad toir foruq hmm, siz ham insho yozasiz hmm. bir xilmi mavzu mavzu hijrat va jihod haqida ekan менин жихадка даатым менин жихадка даатым а кансам окуп беринчи эй мусулмандар кофирлерге кул болуп жашамаңдар жихад майданларга чыгыңар аллах таала жихадны фарз кылды жихад кыяматкача давам этеді нема үчүн кофирлар мусулмандарды диярына алып койду чүнки жихад кылмагандары үчүн зиндондагы муслима апаларыбызды куткарайлык лал масжиддеги лал масжиддеги муслима апаларыбыз ham jihad кылдылар силер эмне үчүн жаат кылбайсыздар кайратларыңыз qani endi jihad maydonlariga интилиңдер shu a ummatga nasihatingiz ha? ho'p yana kimniki siz ham yozdingizmi yoshingiz nechida o'n uchga kiryapman endi o'n uchga kiryapsiz a hmm. qani bir o'qib beringchi bu bolakayning ismi Mahdi. ey birodarlar jihadga chiqinglar alloh bizga jihadni farz qilgan butun umid shu avloddan məyus yüzlər izzət görsün bütün küfür diyarlarda xor bo'lib yuribsizlar nega g'ayratlaring yo'q bu yerda muslimalar zindonlarda azoblanib yotibdi qachon bizni ozod qiladi deb bu murojaat jihod ibodatidan g'aflatda qolganlar uchun qani musulmonlarning orta yeri bormi nega jihodga chiqmayapsizlar <clears throat> qani bu ummatning rijollari qani xolid ibn validday mujohidlar ey musulmonlar payg'ambarimizni mazoq qilyapti ey musulmonlar hammamiz jam bo'lib kufrga qarshi kurashaylik kufr bunday holimizdan foydalanyapti bo'ldi men sizlarni allohga topshiraman hmm, mashalloh ho'p sizni ismingiz nima jamoliddin ibn nurul haq jamoliddin ibn nurul haq deydimi ha qani siz ham o'qib bering yozganingizni менин жихадка даатым эй бирадарлар жихадка келиңер ватандардан хижрат кылыңар келиңер Eslatib o'tamiz mazkur nasihatlarni madrasamiz yoshlari o'z fikrlari asosida yozishgan muhammad alayhissalomni masxara omuz qilyaptilar qur'onni oyoq osti qilishdi qur'onni yoqyaptilar jihodni vatanlarda boshlanglar кафырлардан коркмаңдар фақат аллахтан коркуңдар хам диний хам дунёвий илмлерни o'zlashtirayotgan yoshlarimizning bilimlari да ziyoda bo'lishini hamda kelajakda ummatga катта-катта ustozlar bo'lib yetishishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz ko'zlaringizni ochinglar butun umid şu avloddan mayus yuzlar izzat ko'rsin butun umid shu avloddan mayus yuzlar izzat ko'rsin mayus yuzlar izzat ko'rsin o'g'il qizlar nusrat ko'rsin qora ko'zlar nusrat ko'rsin kimdir hijratga yo'l izlaydi yana kimdir qolishga bahona turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylabon mahkum izing Hareketimizning hareketçang mujohidlari safiga yangi kelib qo'shilgan Muhojir Mahmud. Hijratga chiqishga turtki bo'lgan narsalardan shu asosiy bu xorijda yurganimizda internetlarga kirardik. Shu asosiy Tohir akani bir da'vatlari Furqon.com da chiqqan hamma bir майзалар сабап болгон асосийси ушуларны эшитип аллах өзү даят кылып ушу жиход жолуга бизни tanlab oldi biz bundan xursandmiz allohga hamdlar aytamiz alhamdulillah jihod diyorlariga yetib keldik jihod maydonidan uzoqda bo'lgan birodarlarga nasihat xorijda qolgan do'stlarimiz birodarlarimiz ukalarimizga bir nasihatlar u yerda har xil fitnalar bor deb shubhalar bilan yurishgan do'stlarimiz birodar ukalarimiz inshaalloh qalblarimiz xotirjam bu hijrat diyorlariga kelib ko'rdik hamma narsa inshaalloh sunnatga muvofiq hayot ketyapti inshaalloh qalblarimiz taskin topdi ko'rib hammasi yaxshi harakatda bo'linglar inshaalloh kelishga qalblar taskin topganiga nima yetsin qalbimiz oldingi fitnalarda ancha bir shubhalar bilan kelinuvdi qalblarimizda hammasi o'zi shubhalardan soqit bo'lib qalbimiz taskin topib xotirjam bir bunaqa xotirjamlik hech xorijda ham o'zbekistonda ham bo'lmagan qalblarimiz xotirjam hech nima bir g'am yo'q pul topamiz bir xorijda bir bo'lsa bir pul topishimiz kerak uyga jo'natishimiz kerak bir g'am bo'ladi bu yerda faqat g'am allohdan roziligini topamiz inshaalloh g'am yo'qda qalbimiz xotirjam qalblar xotirjam shubhaga o'rin yo'q yolg'on tuhmatlar ortda qoldi ming bor eshitgandan bir bor ko'rgan afzal degan naql jihod maydonida rosa kerak bo'ladi xorlanib turganda din shaxsiy g'arazing o'ylading maqsadingdir shahovating bo'lib kitobdan so'zlading shun tariqa bilmayin muhojir mahmudning kelajakdagi orzusi kelajakda ta'limlarga borsak mukammal bir Allohni sherlardan bo'lib e'dodlardan o'tsak inshaalloh haqiqiy mujohid bo'lib mukammal ko'p qirrali mujohid bo'lib dinga xizmat qilib ollohni roziligini topib shaxti bo'lib shu dunyodan o'tsam, umidimiz boshqa umidimiz yo'q faqat shaxti bo'lishdir zor orzuimiz umidimiz ватаныңыздагилер сиздин nasihatlaringizni tinglashadimi? көп oyunda o'zbekistonda yurgan bir birodarlarimiz эчтемени иштешмейди asosiy xorijda qolgan ukalarimiz bor bir g'amlar bir uylanish Bu holada bir turki bor ekan bolalari bor bir uylanish kerak deydi inshaalloh bu taqdirda bu alloh taolo hammamizni taqdirimizni uylanishimizni yu ajalimizni hammasini bitib qo'ygan turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylab on mahkum o'zing besh kunlik rohatga gado ho xorijda bo'lsin ho o'zbekistonda bo'lsin ho bu yerda bo'lsin hammasi yaxshi faqat hijrat qilish qoldi boshqa hech qanaqa bir sabab yo'q qolishingga tez bu yerga нafas olishga vaqti yana yo'q tez kelinglar shu shu shu nasihatlarim bor men ishlayotgan birodarlarimga kelinglar ko'ringlar o'z ko'zlaringiz bilan keyin siz ham o'z yaqinlaringizga nasihat qilasiz lekin ularning orasida shundaylari borki ular ular kar saqov ko'rdirlar demak yo'llaridan qaytmaydilar xorijda ishlaganmiz birga hozir mendan keyin qolib ishlashyapti u yerda hammalarga nasihatim mol dunyoni pullashni to'xtatinglar tez ollohni hayya ala jihad degan bir chaqirig'iga labba deb javob beringlar degan chaqirig'imiz bor inshaalloh kelinglar shu assalomu alaykum va rahmatulloh jam bo'lib mujohidlar jihodga qilgandanida qilma ey nafsim mani oliy ibodatdan judo qilma ey nafsim mani oliy ibodatdan judo biz mujohidmiz bugun ko'zga ko'rinsak ham yomon hech ushlamasdan bizler aman bizlar şeref besharaf bo'lib hanuz qilolmadik hukm aman Kılma ey nafsim mani hukmi shariatdan judo turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylabon mahkum o'zing besh kunlik rohatga gado turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylabon mahkum o'zing besh kunlik rohatga gado turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylabon mahkum o'zing besh kunlik rohatga gado jam bo'lib mujohidlar Mana endi tog'utlar zulmidan mahbus bo'lib qolgan solih ulamolarimizdan birining darsidan bir shingil tinglaylik. ibodatdan judo qilma ey nafsim mani Sheyx Mujohid Muhammad Al-Fizzazining hozirgi asr murjiyalariga raddiyasi. Bismillahirrohmanirrohim. اللهم أجرنا من النار أيها الإخوة كما تفضل أبي وأظهر عن طبيعة الموضوع وهو موضوع عقيدة كما سمعتم Birodarlarga e'lon qilamanki, men bu Fas shahriga xordiq chiqarib, sayr qilish uchun kelganim yo'q. Ma'ruza qilish uchun ham kelmadim. Balki men olib kelindim desam to'g'riroq bo'ladi. Tanja shahriga bir birodar kelib, meni Ba'zi o'zini salafiyman degan shayxlar va yigitlar bilan uchrashib, o'rtamizdagi ba'zi iymon taqozo qilgan ixtilofiy narsalarni kelishib olish uchun bu yerga olib keldi. Liqa'in ma'a ba'd shabab as-salafiyya aw shuyukh as-salafiyya fi hadha al-balad min ajli an natadarasa ba'd qadaya al-iman allati nakhtalifu fiha ومن أجل أن نجمع شتات هذه الأمة على كلمة سواء Maqsadimiz bu sochilib ketgan ummatni bir kalima asosiga sahobalar manhajida birlashtirish. lekin taassufki, kechadan beri birodarlar bu uchrashuv uchun u yoqdan bu yoqqa yugurib charchadilar. Lekin ko'rib turganingizdek, bu uchrashuvga muvaffaq bo'lmadik. Bundan taqriban 1 yil oldin yana o'sha maqsadda Mag'ribdagi salafilarning kattalari bilan uchrashishga yig'ildik. Yig'ilishdan maqsad islom kalimasi oliy bo'lishi. U yerda ham bu uchrashuv amalga oshmadi. Biz bosqinchilar chizib belgilab bergan chegaralarni bilmaymiz. Biz Alloh nozil qilgan dinga iymon keltirganmiz. Ular bilan bir necha bor bu masalada qidirib topib uchrashishga harakat qildik. Lekin bu uchrashuv hozirgi kungacha amalga oshmadi. Yana bundan 1,5 yil oldin yana o'sha maqsadda Dorul Bayboga chaqirildim. Lekin oxirgi lahzalarda ana o'sha salafiy da'vatchilar o'zlarini orqaga tashlashdi ولكن في آخر لحظة خنس هؤلاء الشباب السلفيون وهؤلاء الدعاء ولم ألتقي بأحد فلست أدري لما المطالبة باللقاء ثم ثم التولي كأن هؤلاء الإخوة يخافون على ضياع Ularning hech biri bilan uchrasha olmadi. Go'yo o'sha birodarlarning bunday uchrashuvdan yuz o'girishlari bir narsadan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqqandanmi, bilmadim. Agar haqqa nusrat berishlikni va kitob sunnatga muxolif bo'lganlar deb gumon qilinayotganlarga qarshi oyoqqa turishlikni xohlasalar, nimaga bunday uchrashuvdan yuz o'giradilar? Nima uchun qochadilar? Biz alhamdulillah ahli sunna val жамоа манхажидамиз. Men bu narsani e'lon qilamanki va bu narsani e'lon qilishdan хижолат ham chekmayman. Men салафи эмасмын. Мен бир мусулмонман. Расулуллоh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan aqidaga iymon keltirganman. Sahoba radhiyallohu anhumlar olib kelgan aqidaga iymon keltirganman. Allohdan meni o'zining tavhidida xolis va sodiq turishligimni nasib etishini so'rab qolaman. tavhid ulug'iyatda rububiyatda va ism sifatlarda allohning tavhiddagi af'ollarida va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam manhajidagi tavhidda haqiqiy din Alloh Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan dindir. Dinni o'tgan salaf solihlar tushunganchalik tushunishlikdir. Bu yo'lni salafiylik deb atashadi. Men esa buni islom deyman. Alloh azza va jalla bizni musulmonlar deb atadi. Bizni Alloh mu'min bandalarim deb nomladi. Sunnat bizni Qur'on nomlaganidek mu'min aka-ukalar deb nomlaydi. Va yana bizni ilm ahli deb nomladi. Agar biz sahobalar va tobiinlar yurgan ahli sunna val jamoa manhajida bo'lsak, salafi degan istiloh, ya'ni termin bid'at bo'lgan termin. ومن أهل الجماعة لكن هذا المصطلح السلفية مصطلح مبتدع bundan qat'iy nazar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam manhajlarida sahobiylar manhajida bo'lgan salafiylar yo'lida bo'lishlikda biror boisi yo'q lekin buni muayyan bir jamoatga unvon qilib berishlikka kelsak men bunday Alloh u haqida hujjat nozil qilmagan unvonlardan Allohga bezorligimni e'lon qilaman Agar salafiy deb nomlanishdan maqsad bid'at va zalolat ahlidan farqlanib turish bo'lsa, мен шундай деп айтаманки бүгүнкү күндөгү коштурнок ичидеги салафилердин өзлөрү бидаат мүнкаратларга гарк болуп, хакыйкый салафиликни бузушту. Балки улар акидада гумрохликке кеткендирлар. бу esa жуда xatarli holatdir. шунинг uchun Alloh taolo номлаганидек исломий ном билан nomlanishlik вожибдир Alloh taolo aytadi: ва саммакумул муслимин u zot sizlarni musulmon deb nomladi. Endi kimki biz bilan birga islomga kirsa marhabo. Va agar ba'zilarimizning qadami islomni da'vo qilgan holatda toyilib ketsa, biz ular bilan salaf solihinlar tushungandek Qur'on va sunnatning hujjatini qoyim qilib, ularning qo'shtirnoq ichidagi islomga haqiqiy islom bilan javob beramiz. Biz ajralib olish uchun islom nomidan o'zlarimizga yangi ismlar qo'yib olmaymiz. Ular o'zlarining aytishlaricha ahli sunna va jamoadan bid'at ahlini ajratish kerak. Chunki ahli bid'at o'zlarini ahli sunna va jamoa deb da'vo qiladi. Shuning uchun salafi ismi bilan ulardan ajralish kerak deb Alloh unga hujjat nozil qilmagan ismlarni to'qib olishdi. Endi bid'at ahllari salafi nomi bilan ahli sunna va jamoaga qo'shilishdi. ana o'shalar murjiyalardir balki муржияларнын haddidan ашканларыдыр мен бу so'zim билан салаф солихинларны назарда tutganim yo'q, балки салафийлик номи билан haqiqiy салаф солихинлар manhajini ko'mib yuborganlarni назарда тутяпман энди бундан kelib chiqadiki, биз бидат аҳлидан ўзимизни ajratib олишимиз uchun бир исмни ўзимизга тўқиб оламизда биз билан бирга бошқалар ҳам yangi ismga kiraveradilar. Yana bir boshqasi boshqacha ism to'qib oladi-da, u ismga mansub bo'lishni istaganlar o'sha nom bilan nomlanib yuraverar ekanlarda. O'zi avvalda Alloh bizni nomlagan ismga rozi bo'lishimiz kerak edi. Kimki yo'ldan ozadigan bo'lsa, islom bilan bahslashamiz. Shoyat hidoyatlanib qolsa, agar hidoyatlanmasa, albatta bu Allohning qadari. Bu birinchi masala. والأمر الثاني تعلمون أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أصدر كتابا في الواقع هو شريط تحت عنوان كفر دون كفر ووزع الشريط Ikkinchi masala. Shayx Muhammad Nosiruddin Alboniy kufrdan kichik bo'lgan kufr unvoni ostida kaseta chiqardi. Bu kaseta Sharq va G'arbga tarqalgan. Ba'zi ahli ilmlar Alboniyning bu kasetasidagi shariatga muxolif bo'lgan botil so'zlarga qarshi raddiya berishga kirishishdi. Ulardan Abu Basir Halima Alboniyning Kufrdan kichik kufr kasetasini oydinlashtirish asosidagi tavhid ahlini himoya qilish va tog'utlarni himoya qilib tortishganlarga qarshi raddiya nomli kitobini yozib chiqardi. So'ng mana shu kaseta Shayx Alboniy tomonidan takfiriylik fitnasidan ogohlantirish nomi ostida kitob shaklida chiqarildi. Bu kitobchani Shayx Al-Athari Al-Halabi Saudiyaning katta ulamolaridan bo'lgan Shayx Ibn Bos va Shayx Usayminga tasdiq etishlari uchun taqdim etadi va shunday bo'ldi ham. Uni tasdiq etishdi, qo'llab-quvvatlashdi, imzo chekishdi va tasannolar aytib maqtashdi. Turli chopxonalarda bu kitob bosib chiqarildi. Bu kitoblardan ba'zilari bozorda sotildi va ba'zilari tekinga tarqatildi. Mening oldimda shu nusxalardan biri turibdi. Inshaalloh bu kitobni dinim buyurganidek yoritib beraman. تباع وعندي نسخة بين يدي الآن سوف أتحدث في على أضوائها وسوف أتحدث Darsning davomini inshaalloh keyingi jumaga qoldiramiz. أخذ هذه الرسالة بين يدي Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. Afg'onistonning Saripul viloyati Ko'qiston mintaqasida harakatimiz mujohidlari Taliban mujohidlari bilan birga dushman postiga qarshi amaliyot o'tkazishdi. Ushbu amaliyotda Karzay askarlaridan 9tasi yo'q qilingan bo'lsa, Tolib birodarlarimizdan 2tasi, jamoatimizdan esa fidoilikka yozdirgan saripullik mujohid Abdul Qoyimlar shahodatga yetishdilar. Afg'oniston Tahor viloyatining Xo'jag'or tumanida harakatimiz mujohidlari Ranger rusumli mashinani ichidagi askarlari bilan minaga tushirdilar. Natijada ikkita katta qomondan Dovud va Hizrlar hamda 3 ta oddiy askar havoga ko'tarilib o'ldilar. Pokiston Harakatimiz mujohidlari Badr mintaqasida dushman sangariga qarata granatomet raketalarini otdilar. Ikkita raketa favjilar murchasi ichiga tekkan. Talofat noma'lum. Harakatimiz mujohidlari Shaktoy mintaqasida dushman favjilariga qarshi снайпер amaliyotini o'tkazishdi. Mujohid birodarimiz uzoq masofadan turib bir murtadni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Balx viloyatining Mozor degan tumanida Balx viloyatining generali Sodiq mashinasida ketayotib minaga tushib o'lgan. Өткен пайшамба жумага өтөр кечасы Шимолий Вазиристонда дахшатлы chaqmoq авазлары yangradi. Жала куйган yomг'irники айтмаса ham bo'ladi. Chaqmoq ovozi shu darajada bo'ldiki, Vaziristonliklar josusiy tayyora hamma yerni bombard qilyapti degan gumonga borgan bo'lsalar ajab emas. Tog'lar tepasiga sangar qurgan askarchalar qo'rqqanlardan atrofni bombard qilib tashladilar. Talofatlarga keladigan bo'lsak, chaqmoqdan o'lganlar va yarador bo'lganlar bor. Shuningdek, ko'pgina transformatorlar kuyib ketgan, muhobara antennalariga, uy telefonlariga zarar yetgan. Mana o'sha chaqmoqning yozib olingan asl ovozi. Shimoli Vaziristonning Mirali va Miromshoh yo'lida har hafta bir kun karfyu bo'lsa-da, deyarli har safar mujohid birodarlar tomonidan mina portlayotganidan favjilar ham ko'nikib qolishgan. Bu murtadlar o'z ehtiyotlarini olib karvon oldidan mina tekshiruvchilarini erinmay piyoda yurib, har xil asboblar yordamida obdon tekshirishga qaramay, bu hafta yana portladi. Juda qattiq portladi. Asfaltni yorib, yo'lni mukammal buzib portladi. Atrof qonga to'lib ketganidan tezda ustiga qalin tuproq solib qo'yishdi. Shohidlarning aytishicha, KAMAZ ichidagi g'ij-g'ij bo'lib o'tirgan va Baralla osmonga uchgan favjilarning 8tasi o'sha zahoti, qolganlari esa sekin-asta o’li boshlagan. Mayib majruhlar o'liklardan ko'p, ammo kim aybdor? Albatta mina tekshiruvchilarining beparvoligi va loqaytligi bo'lsa kerak. Axir bu ketishda hamma askarlardan mahrum qilishi mumkin-ku bu sapyorlar. Bunday qotil sapyorchilar qonun oldida javob berishlari kerak. Yana Merali, карфы вакыты түгөшү арафасында мералинин Патаси деген жойдан охирги колонна козголуши менен мужохиддер күтүлмөгөндө муртадларны окко тута баштадылар догдурап калган фавжилардан төрттөсү өлгөн 12 ikkitasi yarador bo'lgan qolgan favjilar tum taraqay bo'lib qochib qoldilar pokistonning peshavorida mujohidlar murtadlar postiga amaliyot o'tkazishdi soatga yaqin якын кечкен отушмада askar аскер өлүп tasi ярадор bo'lgan болса yana bir канчасы асыр алып кетилген Postdagi бир канча курал аслахалар ганимат алып кетилген yana пешавар Badadir деген жойда полис танаинин yonida hukumat malishalari o'tib ketayotgan paytda minalashtirilgan mashina portlashi natijasida 18 ta murtad o'lib 52 tasi og'ir yarador bo'ldi майдон вардак вилоятында катта амалиот болуп өттү фидои мужохид камаз машинасы менен амрика кемпиге фидоилик hujumini qildi. ushbu amaliyotning kadrini ko'rgan birodarlar u yerda hech kim qolmaganini guvohi bo'lishdi. Afg'on va kufr axborlari bu to'g'risida hech narsa demagan. Aytsa bo'lar edi-ku, bir qorovul yarador bo'ldi deb. Janubiy Vaziristonning Vana shahrida noma'lum tarafdan 3 ta bimyak raketasi kelib tushgan. Mazkur raketa kim tomonidan uchirilganini bilish maqsadida kelayotgan o'lib ketgan xoin nazirning malaylari minaga tushib portladilar. 4 tasi murdor, 16 tasi yarador bo'lgan. Ақш, hali to'fon, hali bo'ron. Qachon qarama mamlakatning boshi balodan chiqmaydi. Arizona shtatida navbatdagi balo bu jaziramadir. 50 dan ortiq binodagilar tezda boshqa shaharlarga ko'chirildi. Qattiq kelgan issiqlikdan katta yong'in kelib chiqdi. от өчүрүүчүлөрдөн 10дан артыгы олов арасында өлгөн xalqdan ham көпчүлүгү өлүп кеткен. Misr мусулман биродарлар хизбиге каршы халк козголон көтөрдү. Hozirda amaldagi prezident M Mursiyni boshi qotgan. Uning ham kuni bitgan ko'rinadi. Qo'zg'olonga hukumat kuchlari ham qo'shilgan. Uganda davlati. Ugandada yoqilg'i tashuvchi katta KAMAZ avariyaga uchrab to'xtab qoldi. бензинни g'animat qilib olmoqchi bo'lgan очофат халк бир birlari bilan меники меники qilib talashib ketganda, бензин куюлган камаз hammang меникисен deb portlab ketdi. Yig'ilgan барча 30га yaqin odam хакыйкаттан ham бир зумда yo'q bo'lib ketdi. Русия Амур, Yakutskiy va boshqa viloyatlarning o'rmonlaridan bir necha kvadrat kilometrni qamragan o'rmonga yong'in ketdi. Yana Rossiya, якутск viloyatida havoda parvoz qilayotgan mi 8 vertolyoti kutilmaganda yerga qulab tushdi qulab тушиши oqibatida 19 ta rus kofiri o'lgan chechenistonning shatay degan tumanida maxsus operatsiya xodimlari bilan mujohidlar o'rtasida katta otishma bo'lgan Kofir axborotining bildirishicha, mazkur jangda rus bosqinchilaridan ikkitasi o'lib, 17tasi yarador bo'lgan emish. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda yana sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha barchangizni Allohning panohiga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لا يملك غير حجارة يهبطها كبابيل تخرج بالرعب